Un eh, šajā rīta katehēzē pie mums viesos, bet ja tu esi ievērojis katra mēneša otrdienā pulkstens eh, deviņos, ka dienas kateheize trešā nedēļa ir rezervēta bīskapam Andrim Kravalim, un tā tas arī ir šorīt, sākam jaunu tradīciju. Labrīt visiem. Jā, labrīt visiem, un tad eh, rādjom arī klausītāji. Mēs iesāksim šo raidījumu, arī pieteiksim tēmu, un tad varbūt pēc muzikālās pauzes, ja tev būs kādi jautājumi, tad droši zvani, raksti un iesaisties, un es sākumā tad nosaukšu tālruņa numuru, un nu, skatieties, pēc jūsu drosmes drosmīgie var arī zvanīt. Tad tālruņa numurs ir 266 77 272, tas ir numurs īziņām 266 77 272 vai arī tālrunis studijām, ceru, ka jau lielākā daļa to ir iegaumējuši 67 9, 6, 9, 1, 3, 1, atkārtošu vēlreiz 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Bet eh, šodien baznīca, manuprāt, jā, nu tas ir priekš manis, šī ir man eh, ļoti svarīga diena, svin Avilas eh, Terēzes dienu. Es tā ļoti vienkārši, jo man Avils Terēze ir uh, dārga svētā un 15. oktobris, un viņa ir baznīcas doktorē, un karmelīta, karmelīta ordeņa reformātori. <laughs> Tā kā, kā tu noproti, tad šis rīts būs nedaudz karmelītiskāks ēterā un arī būs saistīts ar lūkšanu. Bet, bīskapa Andri, jūs vakar bijāt rekolekcijās, tad kas tās bija pa rekolekcijām? Jā, vēlu vakarā ar vairākiem priesteriem mēs atgriezāmies no Lietuvas Viļņā Viņas piepilsētā tāds e, māsu klosteris Trinapolē e, pulcinā divmātas komandas. Tad, tad e, praktiski četras dienas, jo pēdējā diena, vakardien bija veltīta tieši priesteriem, un šīs dienas bija saistīts ar tēvu Anrī Kafarelu, kas ir divmātas komandu dibinātājs, un es gribu runāt arī šodien mazliet par viņu, jo viņš ir šī laika apustulis un uh, ar savu darbu, ar savu kalpošanu, viņš tieši eh, piedāvā dievmātas komandām eh, iekšēju lūkšanu, lūkšanas dzīvi, Kristus meklēšanu, kā laulāto pamatstāju viņu savstarpējās attiecībās. Un tieši tāpēc viņš var teikt šo Avilas Terēs vēsti aktualizē, izdzīvo, uh, Un eh, kāpēc tad šīs Lietuvas, eh, noti, šīs rekolekcijas notika Lietuvā? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs Latvijā esam cieši saistīti ar Lietuvu, esam viens Baltijas reģions, un eh, bija atbraucis tēvā Anrī Kafarela vicepostulātors, tātad cilvēks, kas uh, virza, var teikt, viņa lietu, kas to ir apkopojis un iesniedzis jau Vatikānā, lai pasludinātu tātad Vatikāns eh, šo cilvēku par eh, ne tikai tikuma varonību, bet par godājamo un tas pat labam ir iesācies šis process, un tas bija francūzis dominikāņu tēvs mm. Pols Dominiks Markovits. Mm -hmm. Mums jau bija iespēja viņu satikt uh, mazliet iepriekš, bet viņš bija devies tātad uh, uzaicināts uz Lietuvas šo komandu tikšanos, un vairāk kā 70 cilvēku bija pulcējušies, starp kuriem arī bija tātad grupa no Latvijas, Un vakardien pievienojamies arī mēs, eh, vairāki priesteri, garīdznieki. Jāsaka, arī bez manis bija Viļņas palīgbīskaps, eh, eh, bīskaps Arunas, kas ņēma dalību šajā priesteru dienā. Un aptuveni 20 mazliet vairāk priesteri mēs bijām kopā, lai šī tēva tādā vadībā labāk apzinātos dievmāts komandu misiju, un arī daudz runām tieši par lūkšanu, par iekšējo lūkšanu, par iekšējās lūkšanas pamatiem. Uh, Tā kā, manuprāt, nu, šodien <laughs> tā tēma <laughs> ir ļoti plaša, un eh, es negribētu palikt tikai pagātnē, tur 16. gadsimtā, jo nu, Avilas Terēzes vēstījums ir joprojām aktuāls, ir, es domāju, jā. arī ārpus Karmela, eh, viņa ir labi pazīstama un viņa ir mūsu garīgā māte. Un ne par velti jau 1622. gadā viņa ir kanonizēta un 1970. gadā viena no pirmām sievietēm, kas ir baznīcas mācītāja. Viņa tātad iet baznīcas vēsturē tieši ar šīm nu, sirsnīgām attiecībām ar Kristu un kā lūkšanas skolotājs. Tik atgādināšu, ja mēs gribam kaut ko vairāk uzzināt par eh, iekšējo lūkšanu, tad arī atverot eh, katoliskās baznīcas katehizmu, mēs redzam, ka tieši viņas definīcija, viņas izpratne par lūkšanu ir klātesoša, tā ir ņemta par paraugu. Kāda tad ir Avils Terēs eh, definīcija? Ko Avilas Terēze saka par Jā, lūkšanu? Par lūkšanu. Tad, tad, nu, pirmkārt, viņa saka, ka iekšē lūkšana ir draudzība. Viņai draudzība bija kaut kas ļoti būtisks, kaut kas svarīgs, un šajā draudzībā notiek mīlestības apmaiņa. Pirmkārt, šajā draudzībā mēs ejam saskarsmē, mēs nepaliekam vienu, un viņa ļoti uzsvēra Kristus cilvēcību. Tas nozīmē, ka tajā laikā, pēc 16. gadsimtā, bieži vien cilvēki mēģināja distancēties, palikt ja tā tikai ideju uh, līmenī, bet viņa saka, nevajag sākt ar Kristu, kas ir iemiesojies, kas ir cilvēks, patiesi cilvēks būdams Dievs, cilvēku vidū, un uh, viņa cilvēciskumam ir ļoti liela nozīme, ar to mēs iepazīstam Dievu. Un paliekot tad, tad vienatnē, saskarsmē, vēršoties pie viņa, pie Dieva, par kuru mēs zinām, ka viņš mūs mīl, mēs tiekam pārveidoti. Mēs ejam uz lūkšanu, tās kafarāls to īpaši uzsvēra, tāpēc, ka Dievs mūs gaida, viņš ir tur, lai mūs satiktu, un viņš arī mūs iedvesmo. Īstenībā viņš ir tas, kas mūs aicina. Pat ja mums šķiet, ka mums nāk laba doma, aiziet tagad uz baznīcu vai atrast kādu brīdi klusē lūkšanai, atvērt svētos rakstus, tad pēc Avilas un arī pēc Anrija Kafarela uh, tādas pārliecības, vienmēr tā ir Dieva žēlastība un tas ir Dieva aicinājums. Un um, tad, tad <laughs> Avilis Terēs dzīvo laikā, kad um, nu, ļoti attīstījās uh, tirzniecība, tika atklāts Amerikas kontinents, daudz runā par evanģelizāciju, par jauno pasauli, un viņa tad, tad arī pēc savas izcēlnes bija ļoti, ļoti praktiska sieviete, un viņa runā par um, lūkšanu kā tādu mīlestības apmaiņu. Tu paliec, uh, Un šajā laikā tu tiec pārveidots, tu tiec piepildīts, tā kā, nu, viņa dod skaistu piemēru savos darbos, eh, kā lūkšana mūs pārveido, sakot, lūkšana ir ceļš, ir dažādas lūkšanas pakāpes, sākumā varbūt mēs lūdzamies ar vārdiem, tad vairāk ejam uz meditāciju, uz apceres lūkšanu, bet pienāk brīdis, kad mēs mīlestībā paliekam klusumā, šajā atvērtības stājā, uh, un vienkārši baudām kunga mīlestību, bet paliekot eh, ticībā, vērsti savā sirdī, sirdziļumos ar to, par kuru mēs zinām, ka viņš mūs mīl. Tātad šī Kristus persona, tātad paliekot ar viņu, tu tajā brīdī visciešākā, vispilnīgākā veidā ieej lūkšanas dzīvē. Un, protams, priekšnoteikums ir klusums, ir vēlme satikt Kristu, ir Kristus klātbūtne, un viņi saka, nu tas ir tā, ka tad lietus līst, un mm -hmm. te mhm. vairs nav jāpūlās to dvēseles dārzu ne laistīt, ne ūdeni pievadīt, bet vienkārši tu paliec mīlestībā un baudi. Uh, Un, ja mēs skatāmies katoliskās baznīcas katehizmā, tad var redzēt, ka šī lūkšana ir visvienkāršākā, tā ir visiem pieejama, un varbūt pat bērns, kas ienāk mīlestībā un bez vārdiem, uzlūko kungu Jēzu baznīcā vai uzlūko krucifiksu un noskūpsta, īstenībā jau ir iegājušana iekšējā lūkšanā. Tad, tad nu, Abilas Terēza uzsver, ka tā e, ka iekšējā lūkšana nav saistīta ar vārdu daudzumu vai lūkšanas garumu, bet mīlestību. Tas ir mīlestības jautājums. Es eh, mīlu un es palieku ar to, par kuru es zinu, ka viņš mūs mīl, ka viņš vēlas mani satikt un viņš vēlas mani, ja var teikt, dievišķot ar savu žēlistību. Viņš vēlas man sevi atklāt. Ja nemaldos, Arsas prāvests saka, lūkšanā mēs esam kā eh, svece, kas deg ar vienu un to pašu liesmu kopā ar kungu. Vairs nav iespējams nodalīt, ja tā var teikt, eh, uguni, jo tā ir tā pašas dabas. Un kas ir interesanti, runājot mazliet tālāk par šo Dievu mīlestību, jo tieši to mēs lūkšanā visvairāk meklējam, eh, tēvs Kafarels arī bija tāda liela izaicinājuma priekšā. Viņš nekad nebija domājis dibināt ne kustību, ne kaut ko organizēt, bet 1939. gadā atnāca vēlā laulāki tie pāri, un viņiem bija jautājums, viņi bija tādas dilemmas priekšā. Viņi sacīja, nu, mēs visi mīlam viens otru, mums nav lielas problēmas laulībā, bet mēs arī mīlam Dievu. Mm -hmm. Un vai nav šeit konkurence, sancensība jā. vai mīlot Dievu, es neattālinās no sava laulātā mīlestība. Ko tēvs Kafarās teica, viņš ziniet, es nezinu, bet mēs meklēsim kopā, mēs lūksimies un centīsimies saprast. Tas nu, ir pārsteidzoši, ka viņš, ja tā var teikt, uh, nu, kā jauns uh, priesteris, viņš eh, tad, tad dzima 1903. gadā, nepārāk sen iesvētīts uh, Parīzē, viņš uh, atzina šo nu, laulāto pāru priekšā savu tādu vēl nu, mm, nezināšanu. Uh, viņš teica, bet mēs kopā to atklāsim, mēģināsim kopā to iepazīt. Un tādā veidā iesākās šis lūkšanu ceļš, un pirmās grupas īstenībā cilvēks sauca par tēva eh, kafarela lūkšanas grupām, bet ļoti ātri viņš teica, nē, nu cilvēki nenāk pie manis, vai es eh, negribu kaut kādu savu lūkšanas grupu, bet es gribu, lai mums Dievmāte ir aizbildne, lai mēs raugamies uz viņu kā mīlestības eh, nu, piemēru, paraugu, Dieva mīlestības augli, kas mūs ieved šajās visdziļākās attiecībās. Un tātad rezumējot, nu, nav nekādas sancensības, jo mīlestība ir viena – kas paliek mīlestībā, paliek dievā. Tāpat kā tēvs, eh, eh, sūtot savu dēlu, liek dēlam teikt, kas redz mani, redz manu tēvu, kas eh, ir manī, tas satiek tēvu. Un tieši tāpēc, īstenībā, jo vairāk mēs augam iekšējā lūkšanā, jo vairāk mums ir mīlestības spēka, izpratnes, prieka būt ar otru, un jo vairāk arī mēs vingrināmies šajā tuvībā un īpaši uh, Eh, šīs eh, diamātas lūkšanas iegāja vēsturē ar tādu apsēšanās pienākumu. Tas ļoti daudz varbūt pārsteidz, laulāti jau tā ir visu laiku kopā, un eh, kāpēc vēl ir jāatrod tāds īpašs laiks katru nedēļu, lai apsēstos viens pret otru un pavadītu kādu stundu, varbūt pat daudz nerunājot, bet skatoties acīs, pasakot būtiskāko, kopā lūdzoties viens par otru un uzklausot. Un tieši tādā veidā E, šī disciplīna viens no tādiem piepūles punktiem, jo tur vairāki īstenībā nu, izraisa, atraisa e, mīlestības spēku, kas ir mūsos. Mēs vairāk ieejam mīlestības noslēpumā, jo <clears throat> Avilas Terēzē tas bija ļoti liels atklājums saprast, ka Kristus caur kristības žēlastību mājo mūsu dvēselēs, ka mēs neejam vienkārši tādā tukšumā, uh, bet eh, savā darbā eh, Morādes dvēseles pils, jeb iekšējā pils, jeb citās vietās to darbu sauc par mājokļiem, viņa apraksta, ka mūsos mājo nu, karalis eh, aiz dažādiem mājokļiem lielā pilī, un paradoks var būt tāds, ka dažreiz mm, mēs pat neesam savā pilī, jo grēks var mūs izvest ārpus šīs iekšējās pils, mēs varam palikt pat aiz pilsētas mūriem, un tā arī šī pilī neiet, un nekad savā dzīvē īstenībā bez lūkšanas arī nesatikt to, kas mūs mīl, kas ir mūsu dvēseles centrs, kodols, un e, tieši šie septiņi mājokļi, nu, kā tāds e, e, garīgās pilnveidošanas, pārveidošanās ceļš, kurā mēs labāk saprotam, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un kāda ir mūsu atbilde. Uh, jo eh, Avils Terēze, jeb Terēze no Jēzus, bija apveltīta ar daudzām mistiskām žēlastībām. Viņa īstenībā eh, īstais klostera vārds nav Terēze no Avilas, mēs viņu tā saucam, jo saistam ar Spānijas pilsētu Avilu, bet viņa īstenībā ir eh, Terēze no Jēzus, jā, īstais viņas klostera vārds, un viņa vienmēr vēlējās būt no Jēzus, ar Jēzu, viņa vēlējās ilgstoši palikt Jēzus klātbūtnē, Un kas ir pārsteidzoši, jūs jau pieminējāt sākumā, ka viņa ir reformātora. Jā. Kad viņai jau bija 43 gadi, tad viņa satiekjā no krusta un iesākās šī e, Karmela klostera atjaunotne. Kā reformātori viņi uzskatīja, ka klosterim jābūt pirmkārt jau mazākam, mazāk māsas, līdz pat 20 māsām, ne vairāk, kas dzīvo, kalpo, dedzīgi lūdzās, un atgriežas pie eh, tad, tad vecās derības eh, pravieša Elija, ja tā var teikt, stājas būt klusumā, meklēt Dievu, degt dedzībā par Dieva lietu. Un <clears throat> viņa pārsteidzošā veidā jau savas dzīves laikā izveido, nemaldos, 17 tādus uh, klosterus, viņa saņem atļauju, viņa gaida no baznīcas, un varam iedomāties, nu, ka tas nebija vienkārši un viegli, jo vienā brīdī viņa atgriezās atkal savā klosterī, uh, Un arī tur viņa vēlējas šo kā, reformu pielietot un runāt, mācīt māsām par eh, tieši attiecībām Kristu, par lūkšanas dzīvi un īstenībā visu, ko viņa raksta, piemēram, pilnības ceļš vai par dzīvi, viņa to dara paklausības vārdā. Viņa nav kā šodien romānu rakstītāja, viņai to prasa un uh, Dvēseles pils, iekšējā pils, uh, eh, ja mājokli, šis darbs top kā tāds uh, nu, palīgi līdzeklis māsām, lai viņas sevi labāk saprastu, progresētu lūkšanā, lai viņas nenomaldītos un lai viņas arī iedrošinātu šī ticības ceļā, nu, kas noslēdzās, kā viņi saka, ar garīgo laulību, ar vienotību ar Kristu, kas eh, tad, tad eh, nu, ievet mūs eh, Dieva mīlestības pilnībā. Un mēs jau šeit esam uz to aicināt. Daudzi varbūt domā, ka mēs to sasniegsim pēc nāves, kad redzēsim dievu vaigu vaigā, bet lūkšana jau ļauj debesīm ienākt mūsos. Lūkšana jau ir nu, savienošanās un dzīve jau saskaņā ar dievu valstības loģiku. Un tāpēc, eh, protams, šodien nu, Avilas Terēze eh, mūs var ievest dziļāk šajā draudzībā, mēs varam no viņas lūgt šo lūkšanas pieredzi un varbūt arī paņemt kādas Avilas Terēzes atziņu vai, vai atvērt grāmatu, uh, un eh, pamācīties no viņas, kā viņa to dara. Interesanti, ka ejot uz lūkšanu, viņa apzinājās, ka var būt eh, nu, dažādas izklaidības, dažādas domas nāk, un tad viņa ņēma līdzi vienmēr svētos rakstus. Saka, dažreiz pat es tos neatvēru, bet apziņa, ka man viņa ir blakus, ka tur es varu satikt Kristu, ka es varu viņu uzrunāt, es varu viņu iepazīt labāk, viņai vienmēr palīdzēja tad, tad iet šī nu, lūkšanas uh, klātbūtnē, dievišķā klātbūtnē un eh, nu, pieaugt mīlestībā. Parasti nu, mēs sakam, Dievs ir mīlestība, vai klusā lūkšanā var atklāt šo Dieva mīlestību, ka viņš mani mīl? Īstenībā tas ir tāds pat eh, nu, priekšnoteikums. Eh, mēs jau esam aicināti iet pēc Avilas Terēs definīcijas, iet uz lūkšanu ar pārliecību, ar apziņu, ka viņš mani mīl. Es eju eh, pie tā, kas mani pazīst, un tieši tāpēc eh, to arī uzsver tās kafarēls, mēs nemeklējam izjūtas, mēs nemeklējam labas domas, bet mēs vienkārši šo laiku pavadam nu, tādā eh, dziļā mīlestībā. Nu, mātei nevajag atkārtot bērnam nemitīgi, ka viņa viņu mīl. Ja viņa ir blakus, fiziski, pat ja viņa dara kādu citu darbu, bērns šo mīlestību nu, sajutīs, ja māte būs uzmanīga pret bērnu un patiešām dziļi sirdī domās, bet varbūt darot kaut ko citu. Es gribu izstāstīt kādu piemēru, ko mums tās Markovits eh, stāstīja, kas nav vienkārši tāds eh, piemērs izdomāts, bet no tēva Kafarela dzīves. Tēvs Kafarels jau savas dzīves laikā uh, apmeklēja 14 valstis, un īpaši viņš bija iemīlējies Brazīlijā, kur šīs dievmātu komandas ļoti, ļoti attīstījās. Tad, tad viņš arī redzēja, un tā bija tāda nepieciešamība, ka viņa aicināja uz dažādām pasaules valstīm. Viņa darbs ietekmē arī, mm, ja tā var teikt, ietekmē, bet bija atzinīgi novērtēts Vatikāna otrā koncila laikā, un kādā braucienā viņam sanāca braukt tieši dzimšanas dienā. Un kāda no šķirtēm atnāca uh, un eh, priecīgi sacīja, ka es jūs atpazīstu, es arī esmu Dievmāts komandas eh, locekle, un mēs esam tādā un tādā komandā, mēs lūdzamies, un viņa bija ļoti gandarīta, lepna, un sacīja, vai es varu jums kaut ko ka pakalpot, atnest kaut ko, un kad viņa uzzināja īpaši dzimšanas diena, tad viņa, nu, centās visiem spēkiem kaut ko tā, nu, parādīt, izdarīt. izdarīt, jā. <laughs> jā. Nu, un tās kafēs bija ļoti pieklājīgs, viņš saka, ne, ne, paldies, man viss ir, viss kārtība, iespējams, ka viņš tur pieņēma kādu sulas glāzi un tā, uh, Nu, beigās tā kā viņa tiešām ļoti uzstāja, kā es varu darīt, lai jums šis uh, lidojums būtu patīkams, viņš sacīja, eh, nu, varbūt es varu aiziet eh, paskatīties, kā nu, lidmašīna tiek vadīta, aiziet paskatīties nu, pilotu kabīnē. Tad viņa sacīja, nu, tas nav manos spēkos, bet es varu aiziet un pajautāt. Viņa aizgāja izstāstīja, un pēc kāda brīža tad arī tēvu kafarelu aizveda, un iesākās ļoti tāda dzīve saruna – Un vienā brīdī tie piloti redz, ka viņš tā kā bāls stāv un skatās, jo pilotiem ir atlaiduši rokas no stūres, uh mhm. -huh. viņi nestūrē, bet žestikulē, un, un viņi jau ir iegājuši tā un saka, nu, nu tad viņš, <laughs> viņš saprata viņa bažas un saka, nē, nē, tās kaferā, tevs arī, nu, lidmašīna neved tā kā automašīnu, bet ir autopilots mēs uzliekam kursu, mēs varbūt pat nerūpējamies, bet mēs dodamies uz priekšu un ieturam šo kursu. Un īstenībā viņš par to pēc tam runā, saka, nu īstenībā iekšē lūkšana ir tāds kā, um, um, ne programma, teiksim, bet uh, šī kursa iestādīšana, uh, kas pat, uh, ja tu esi atvēlējis laiku, ja tu vēlies satikt Dievu, ja tu esi atvērts uz Dieva darbību, pat varbūt tavas domas ir izklaidīgas, tu, protams, nevajag veicināt, bet ja neapzināti tu esi kaut kur citur, šī lūkšana turpina, tāpat kā lidmašīna ar šo automātisko pilotu, e, viņa turpina savu ceļu, un līdzīgi ar iekšā lūkšanā mums varbūt nav vēl tādu spēju nekad arī nebūs pilnīgi valdīt par savu iztēli, domām, e, dažādām impulsiem, kas ir mūsos, liecībām, kas mūsos atmostās, bet vienmēr mēs atkārtojot, kungs, es tevi mīlu, kungs, es tev ticu, es vēlos tevi satikt no jauna, un jauna es atgriežos atpakaļ šajā pareizajā nu, kursā, un uh, lūkšana nesaugļus. Tad uh, lūkšana ir, nu klusā lūkšana ir arī dialogs. Es arī sarunājos ar Dievu, es ieklausos viņā, bet es arī apliecinu, jā, viņam, nu, kad es ticu, ka viņš ir klātesošs manī. Jā, nu pirmkārt, lūkšanā tu nekad neesi viens, Un uh, lūkšana reizē arī ir misija, tā ir kalpošana, tā ir sava veida evanģelizācija, un to arī baznīcai būtu svarīgi novērtēt un nu, redzēt, ka kontemplatīvie ordeņi, kontemplatīvie cilvēki un cilvēki, kas lūdzas caur iekšēju lūkšanu, patiesībā nu, ir baznīcas asinsrite, uh, tie tie sirdspuksti, kas nemitīgi baznīcu uztur. Es došu vienu piemēru, pat labaniet sinode. Mm -hmm. Tad, tad nu, ne par velti pāvests jau pirms jubilēs gada lūdza, lai iesākās lūkšana, kopīga lūkšana, viņš pasludināja lūkšanas gadu, un kāda sinode iesākās ar tēva uh, eh, Ratklifa lekcijām, ar eh, meditācijām, uh, Eh, otra benediktīniešu māsa daudz runā gan par klusumu, gan par attiecībām ar Kristu. Nu, patiesībā eh, sinodas tēvi, un tur nav tikai bīskapi, tur arī ir lai, tur ir dažādi konsultanti, kas iet šajā ritmā, kas palīdz, lai sinode, ja tā var teikt, virzītos uz priekšu un būtu arī gan e, iespēja iepazīt šo pieredzi, gan izvērtēt to. Tad sinode ir tiešām tāds vesels process, bet visas sinodas pamatā ir Kristus, un Kristu vislabāk un visdrošāk mēs satiekam lūkšanā. Tāpēc tā iesākās ar lūkšanu, lūkšanas brīži, bija arī vairāk dienu rekolekcijas, ir nemitīga atgriešanās arī pie kristīgā mantojuma, un manuprāt, šodien mēs arī nevaram nerunāt par Avilas Terēzi, jo tā ir nu, viņas, teiksim, eh, diena, un eh, caur to mēs vēlamies arī aktualizēt viņas vēstījumu Nu, ja mēs eh, tiešām, kā svētie saka, ja lūdzamies, tad eh, nu, varam būt droši par pestīšanu, jo mēs sevi nemitīgi uzturam mīlestības eh, liesmu, mēs nemitīgi arī ejam uz gaismu, kas ir Dievs. Pat ja Dievs mūs var uh, ievest varbūt dziļākā tādā ticības naktī, bet ne jau tikai karmelīt lūdzas iekšā lūkšana, mm. es domāju par, piemēram, māti Terēzi, kas vairāku desmitu gadu garumā uh, lūdzās uzticīgi un piedzīvoja lielu garīgu tumsu, kas viņu pilnīgi iekšēji pārveidoja, un neviens nezināja par šiem viņas iekšējiem pārbaudījumiem. Un tāpat arī tēvs Anrī Kafarels um, bija šāds lūkšanas skolotājs. Viņš nekad nevēlējās nu, runāt par sevi daudz vai stādīt sevi priekšā. Viņš nerakstīja nekādas personīgās, varbūt atmiņas, bet kas bija interesanti, viņš, kas bija maza auguma, uh, Eh, viņš bija diezgan tāds, nu, prasīgs ar savu balsi, ar savu garīgo pieredzi, bet viņš varēja būt arī ļoti, ļoti maigs, kad runa bija par lūkšanu. Es došu vienu piemēru. 42. gadā, kad jau parādījās eh, kara laikā daudzas ģimenes, kur zaudēti vīri, tēvi, bija atraitnis, uh, kas arī atnāca pie tēva kafarā un sacīja, nu, jūs rūpēties par ģimenē, mums bija ģimenes, tagad mums viņu nav, mēs esam atraitnes dažādu apstākļu dēļ, taču parūpēties arī mums, kaut ko pasakiet mums. Un tēvs kafarās teica, nu, par jums es neko nezinu, man nav nekādas pieredzes, un viņš ir nevēlējās vispār kaut ko tādu uzņemt, jo saprata, ka tas pārsniedz viņa spēkus, ir iesācies karš, un ko viņš tādu var nu, pateikt e, šīm sievietēm, kas ir nu, tik tādā dramatiskā situācijā bez vīriem. Un tad šīs sievietes sacīja tā, bet ziniet, ja jūs mums palīdzēsiet, mēs lūksimies, mēs uzsāksim lūkšanu apustulātu par tām ģimenēm, kas top, kas veidojās, un tieši šis arguments, ka mēs lūksimies, bija noteicošais, lai tēvs Kafarels uh, pieņemtu šo tādu izaicinājumu, izveidotu arī tādu asociāciju, kas joprojām darbojas, un arī rūpētos tātad par atraitnēm, lai arī tādā veidā nu, viņas atrastu savu vietu baznīcā, lai viņas pieaugtu lūkšanā, lai arī šos pārbaudījumus, šo jauno situāciju viņas vairāk redzētu ticības gaismā. Ja? Un pārsteidzoši, mums arī tēvs um, Markovits, uh, Dominikāņu tēvs, nu, stāstīja, uh, Tēvs Kafarēls Parīzē arī deva publiskas eh, mm, konferences par lūkšanu. Viņas ir izdotas, tad pieci vakari par iekšējo lūkšanu ir nodomāties vairāk kā 2000 cilvēki ir sanākuši ar dažādiem uzskatiem, pieredzēm, un uh, vienā brīdī pēc varbūt tādas teorijas, izklāsta liecībām, viņš sacīja, bet tagad mēs arī lūksimies, nu, apsēžties, iekārtojieties, izkrekšķiniet, ja jums ir e, grūti, un mēs iesim lūkšanā. Un tad šie 2000 cilvēki pēkšņi uz 15, 20 minūtēm visa konferences zāle iegā pilnīgā klusumā. Neviens nekustējās, visi um, baudīja un viens otram īstenībā arī palīdzēja ar šo stāju atvērties svētājiem garam. Tur bija daudz arī tādu mums jautājumu, iespēja jautāt tēvam Markovicam, bet, nu, ko darīt ar lūkšanas pārbaudījumi, kā zināt, ka lūkšana tiešām darbojas, kas mums palīdz. Tad vēl viens aspekts, ko viņš sacīja, ko tad Jēzus mūs māca? Jēzus mūs māca, ka viņš pats lūdzas un vēlas mums dot svēto garu, un lūkšana vienmēr ir nu, svētā gara arī darbs, jo lūkšanā mēs tiekam veidoti caur svētā gara palīdzību svētais gars darbojas, un tātad viņš ir mūsu baznīcas un arī mūsu dvēseļu arhitekts un veidotājs. Caur viņa darbību mēs arī saņemam sakramentus un tiekam svētdarīti. Un tāpēc lūkšana arī viņš ir klātesošs. Ne par veltvēstulē romiešiem Pāvils teiks, Dieva bērni ir tie, kurus vada svētais gars. Svētais gars mūsos sauc abba tēvs. Tad, tad arī e, vēl jau vairāk tad mēs neesam lūkšanā tikai ar Kristu, un Avilas Terēza uzsver šo Kristus cilvēcību, bet arī svētais gars nemitīgi mums atgādina par tēvu, viņš mūs ved pie tēva, viņš ir kā tāds nesīkstošs mūžīgās dzīves avots, kas mūs e, nu, ievet jau tajā dievišķajā godībā, ko mēs atklāsim ijot mūžībā, bet reāli jau šī brīdī šī mīlestības apmaiņa notiek. Un tāpēc ir vajadzīga arī, protams, ticība, uh, Un ticība, tēvs Kaprēls saka, pieprasa arī gribu. Es gribu, es atvēlu konkrēti laiku, es izvēlos būt ar Kristu, es um, vēlos palikt, un es tad arī izdomāju, cik ilgi, un uh, jo regulārāk jūs būsiet un uzticīgāk lūkšanas brīdim e, jūs būsiet, jo arī vairāk Dievs jūs ievedīs savā tūmā, savā klātbūtnē. Tad šī vēlme to darīt, eh, arī diamāts komandas, piemēram, nu, katru reizi tiekoties, arī dot mazliet atskaiti, kāda bija mana lūkšanas dzīve. Un arī priesteris, kas ir viens no komandas locekļiem, arī runā par savu lūkšanu, par izaicinājumu, grūtībām. Viņam šī lūkšana ir Kristus priekšā un uh, izvēlētais laiks, vieta un, protams, arī ķermenis. To tēvs arī Kafarēls skaidro, uh, būtu svarīgi, ka ķermenis mums netraucē lūgties, ka mēs eh, akceptējam, pieņemam, esam, nu, teikt, eh, eh, labi jūtamies savā ķermenī, lai šo ticības tādu nu, pieredzi veiktu un, un, un lai mēs ļautu Kristum netraucēti mūsos darboties. Tāpēc arī, eh, protams, Avilas Terēs to mums māca, eh, lūkšana ir nemitīgi sevis pazīšana, un arī pazīstot sevi, mēs saprotam, kurā brīdī, kurā stundā mēs labāk lūdzamies, cik mēs atvēlam tam laiku, ehm, tad arī lūkšana nemitīgi, protams, eh, uztur Dieva vārds, mēs arī lūdzamies kopā ar baznīcu. Tas bija svarīgs ar viens aspekts, uh, Lūkšana, protams, ir apustulāts, tā ir kalpošana, paldies visiem, kas lūdzās, bet ar lūkšanu veidojas kopienā. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti apsveicamas visas tās lūkšanu grupas draudzēs, pie kongregācijām, ordeņiem, piemēram, arī eh, karmelītu kustībā ir ļoti daudz dažādi veidi, kur cilvēki mācās lūgties, kur viņi satiekas uz lūkšanu, kur viņiem ir lūkšanas skolotāji, kur viņi arī iepazīst tos uh, Eh, procesus, kas lūkšanā notiek, un gribās iedrošināt, arī es domāju, no Radio Marija Latvija dot ļoti spēcīgu un svarīgu pienesumu tieši lūkšanas dzīvē un lūkšanas izaugsmē. Bet arī neapstāsimies tikai pie liturdiskās lūkšanas, bet arī apzināsimies, ka lūdzoties mēs veidojam kopību. Un paliekot kopībā, esot piemēram draudzē vai adorācijā, vai esot ar citiem, uh, Eh, tas noteikti, noteikti palīdz mums eh, labāk iepazīt Kristu un ja baznīcu. Mādes, mādes. Labrīt tiem radioklausītājiem, kas tikai tagad ir ieslēguši mūsu radiostaciju un sāk to klausīties. Ēterā skan dienas katehēzi un kopā ar tevi ir bīskaps Andrs Kravalis un nedaudz viņam piepalīdzu es Aija Avotiņa. Es nosaukšu tālruņa numuru. Ja nu kāds klausītājs vēlās, tad uzrakstat, kāda ir jūsu lūkšanu pieredze, vai jums ikdienā ir laiks, eh, ko jūs pavadat kopā ar mūsu kungu, tad tālurunis 266 77 272. Atkārtošu vēlreiz 266 77 272 un jā, gaidam, eh, bet eh, šīs rīta kathēzes tēma ir iekšējā lūkšana, mēs arī sakam klusā lūkšana, un šodien baznīca svin Avilas uh, Terēzes vai Terēzes no Jēzus dienu, kas bija karmelīta māsa, uh, reformātore, dzīvoja 16. gadsimtā, un uh, arī es piedaru pie uh, nu, katrā ziņā es nesēju karmelītu, uh, uh, dievmāts uh, skapulāru, jā, karmelītu dievmāts skapulāru, un uh, klusā lūkšana ir arī mana ikdiena, es vismaz cenšos to praktizēt, bet uh, gatavojoties uh, šai dienai, 15. Uh, eh, oktobrim, mēs uh, savā kopienā lūdzāmies deviņu dienu novēnu un katru dienu pārdomājām kādu fragmentu no Avils Terēzes tieši no Dvēseles pils, jūs jau biskapa Andra minējāt šo grāmatu, kas ir arī iznākusi uh, latviski ir pieejama un mani uzrunāja kāds uh, citāts. Patiesa mīlestība uz Dievu sākas ar viņa pazīšanu, bet ir cilvēki, kas pretojas Dieva iepazīšanai vai nu vienaldzības vai baiļu dēļ. Un tad man tas uh, jautājums, uh, nu jautājums jums, Bīskapa Andri, vai klusā lūkšana ir tā, kas nojaut šo mūri starp cilvēku un Dievu? arī tiem cilvēkiem, kas ir tālu. Viņi pat varbūt neapzinās, kā jūs teicāt, kad uh, uh, ir cilvēki, kuriem patīk nu, pastaigāties pa mežu, būt klusumā. Ja? Arī tā savā ziņā ir klusā lūkšana, ka tu esi kopā ar savu radītāju, pat neapzinoties. Ja? Jo man kāds cilvēks teica, tas, ka mēs neticam Dievam, tas nenozīmē, ka viņš pārstāja eksistēt. Jā, tā ir mana izvēle, vai es atveru viņam savus dvēseles durvis, vai es viņu ieaicinu sevī, vai arī ne. Jā, tā tiešām ir katra cilvēka izvēle, un tas arī ir tas cilvēka brīvības uh, fenomens. Jā. Jā, manuprāt, arī jūs pieskārties kaut kam ļoti, ļoti nu, būtiskam, kur tieši lūkšana var nākt uh, palīgā. Nu, īstenībā vienīgais mūris, kas var būt mums un eh, attiecībā ar Dievu tas ir grēka mūris. Bet iekšā lūkšana mums palīdz saprast, ka arī pat, ja mēs esam nepilnīgi vāji, pat, kad mēs esam grēkā, Dievs turpina mūs mīlēt. Dievs turpina pēc mums ilgoties. Dievs, eh, viņš nevar vienkārši tā kā atstāt savu dvēseles pili mūsos, viņš, protams, ir apbēdināts, mēs esam tālu no viņa, bet tur viņš turpina būt, un viņš turpina mūs saukt. Un, uh, tu šeit pieminēji kaut ko ļoti svarīgu no Avilas Terēzes mācību. Uh, viņu uh, varētu saukt arī par tādu, kas vienmēr savā dzīvē ir meklējusi patiesību. Un uh, patiesība, protams, vienmēr iet kopā ar izzināšanu. Kristus taču saka, esmu ceļš, patiesība un dzīvība, bet lai līdz šai Kristus patiesībai nonāktu, lai līdz Kristum nonāktu, mēs uzsākam ceļu, mēs paliekam viņā, mēs ejam pa šo ceļu pie viņa. Un ir kāds ļoti svarīgs priekšnoteikums šī pazīšanā, lai mēs nonāktu līdz patiesībai. Jūs piekarīsiet, jo patiesība, Kristus saka, dara mūs brīvu, patiesība mūs interesē, patiesība mūs atbrīvo, un ja mēs esam patiesība, var teikt, tad jau, tad jau mēs esam Dievā, jo Dievs ir augstākā patiesība. Bet šis priekšnoteikums ir pazemība. Un Avilas Terēza saka, ziniet, pazemība – Un patiesība ir kā divas māsas, kas ved mūs uz priekšu, un tās ir jāmeklē. Mēs nekad nenonāksim pie eh, patiesības, ja mēs nebūsim pazemīgi. Un, manuprāt, eh, Avilas Terēze liek mums saprast, ka, eh, ja mēs gribam augt attiecībās ar Kristu, pieaugt lūkšanas dzīvē, tad pazemība ir tā dienišķā maize. Caur pazemību mēs vispār ijam pils mūros – Eh, pazemība ar priekšnoteikumus, lai mēs nu, uzsāktu tādu eh, atpestīšanu, lai mēs pieļautu sevi atpestīšanas darbu un Dievs mūs ļautu ienākt pilī, jo, ja ne pils ārpusē mēs dzīvojam grēkā, mūsu nemitīgi indīgi rāpuļu, mēs eh, pat neapzināmies pils skaistumu un neesam iegājuši sevī. Un tad, tad viņa to tik tēlaini nu, aprakstīja. Tāpēc nu, šī grāmata, Vēseles pilsēta, starp citu, ir ļoti labs arī tēva Antonija Sikāra komentārs. Jā, jā. Lakus. Mm -hmm. Un, protams, tā nav vienīgā grāmata, jo mēs atgriežamies, kā jūs atcerat, 16. gadsimtu viņas pieredzi, varbūt dažas lietas varbūt ir jācenšas saprast tā laika, tā leksika. Un tieši tāpēc, manuprāt, nu, tēvs Anrī Kafarels, kas arī ir iekšējais lūkšanas skolotājs, vienkārši saviem uh, bērniem, dievmātas komandām rakstīja vēstules, Un arī šī grāmata, simts vēstules par lūkšanu, ir iznākusi, tā ir pieejama un ar tādu stāstiņu dzīves eh, notikumu eh, palīdzību. Un dažreiz tās ir konkrētas vēstules, kur cilvēki viņam jautā, un viņš ar vēstules palīdzību atbild, bet tad šī atbildē tik, ja tā var teikt, pilnīgi, ka cilvēki to kā tādu nu, dāvanu, atbalstu, palīdzību ir nu, devuši, lai šī vēstule ietu kā tāda viena nu, pērle e, lūkšanas, iekšējās lūkšanas tādā dziļākā izpratnē, labākā izpratnē. Patiesībā tad viņš iedrošināja cilvēkus eh, nebaidīties no Dieva. Jā, veidot šīs attiecības, eh, bet drīkst vienu tādu iestarpinājumu. Jūs runājāt par pazemību un patiesību, un šīs eh, novēnas moto arī bija pazemība un patiesība. Bet tā ir atsevišķa tēma pazemība, par ko noteikti var parunāt, pareizi saprast. Manuprāt, pazemība ir ļoti saistīta ar to, uh, ka mēs izjūtam lūkšanas nepieciešamību, mēs atrodam laiku, mēs esam Dieva priekšā, tā kā nu, lūdzēji mēs ieņemam šo stāju. Nu, pirmā no kalna svētīgām, svētīgi garā nabadzīgie, viņiem pieder Dieva valstība. Tad, tad runa nav par tādu nabadzību, kā varbūt dažreiz pasauli saprot, mm -hmm. bet ir par to, ka mēs zinām, ka bez Dieva mēs neesam nekas šī pasaulē. Un šeit man nāk vēl viens piemērs no otras eh, mistiķes, uh, Eh, svētās Katrīnas no Sienas. Ko viņa darīja? Viņa sacīja, dodiet man 15, 20 minūtes laika, varbūt pusstundu parunāt ar cilvēkiem, kas ir notiesāti uz nāvi, kas tie vesti uz ieslodzījumu. Es viņiem šajās, šajā īsā laikā um, atklājot, iemācot lūgties vai, vai parādot Dieva mīlestību, eh, ļaušu viņiem samierināties un pieņemt Dievu. Tad tas nozīmē, nu, ko tu vari pateikt īsā laikā. Tu nevari iesākt katehēzi, bet viņa pirmkārt lūdzās par šiem cilvēkiem, viņa gribēja viņus satikt, un viņa gribēja īsi noformulēt eh, tad, šo dievu mīlestību, un eh, viņai bija brīnišķīgi augļi. Ar īsu vienu tikšanās reizi, bet eh, par ko viņa runā? Viņa runā par iekšēju lūkšanu. Un iekšēju lūkšanu bieži vien arī katehisms sauc par sirds lūkšanu. Mērķis jau lūkšanā ir mīlestība. Uh, Mīlestību saņemt, mīlestībā pārveidot, mīlestībā palikt. Jēzus taču arī saka, un tā varbūt būtu atbildne, vai, vai, vai mēs uh, esam ar Dievu, un kāpēc mums Dievs jāmeklē. Svētā raksts saka, kur ir mīlestība, tur ir Dievs. Un uh, kas paliek Dievā, tas eh, uh, paliek mīlestībā. Un mēs nevaram mīlēt tuvāko, ja mēs nepazīstam, neiepazīstam Dievu, jo tieši no viņš mums tur komunicē, uh, kādā veidā vislabāk otru mīlēt. Jā, jo mēs paši mīlestību neražojam, mēs to saņemam. Saņemam mēs sevi saņemam. arī nesam, mēs pieaugam caur lūkšanu, un um, tāpēc, tas, protams, ir kristības sakramenta žēlastība, eh, kur kopā ar ticību un cerību mūsos jau tiek ielieta, mums tiek dāvāta dievišķā dzīve, ne par velti šos uh, trīs tikumus dievišķos, ticība, cerība, mīlestība, arī sauc par teologāliem, dievišķiem tikumiem. Un tad mēs nekad neejam uz lūkšanu, tā kā, mm, var teikt, e, bez, bez, bez dievišķa atbalsta un dievišķās klātbūtnes. Mēs ejam satikt to, par kuru mēs zinām, ka viņš mūs mīl, un mēs paliekam uh, lūkš, mīlestības dialogā ar viņu. Tad mēs viņu nemeklējam kaut kur ārpusē, bet mēs viņu meklējam sevī. Un tieši tāpēc klusums, priekšnoteikums eh, ir labai lūkšanai, arī šī pazemība, arī žēlastības stāvoklis, piemēram. Protams, ja jūs gribam progresēt, tad sagatavojiet lūkšanu caur Dieva vārdu, caur izlīkšanas sakramentu, un tas viss eh, palīdzēs labāk, nu, ja tā var teikt, iepazīt, satikt Dievu, mēs arī paliekot baznīcas kopībā daudz ātrāk virzīsimies uz priekšu, nekā paļaujoties tikai uz saviem spēkiem. Um, Rita raksta slavēts Jēzus Kristus. Regulāra lūkšana ir mana ikdienas pieredze, kad veltu laiku lūkšanai cenšos praktizēt arī kluso lūkšanu. Paldies, Rita! Tad eh, kāds klausītājs raksta, lūdzos kluso lūkšanu gandrīz katru dienu mazā Terēza to iemācīja. Jā, tad uh, ir vēl kāda īziņa pateicība Dievam par mums dotajiem svētajiem draugiem. Tieši svētā Aviles Terēze bija liels palīgs manas atgriešanās ceļam par laiku lūkšanai, kad nav kad nav šķiet, nu, ka pavisam laika, tad nāk prātā prāvesta Antona Smeltera vārdi – nozodziet laiku priekš Dieva. Paldies par brīnišķīgo raidījumu. Paldies jums arī, ka jūs iesaistaties, jo, jā, jo ne tikai mēs, bet es domāju, ka daudz, daudz klausītāji praktizē šo kluso lūkšanu. Jā, un ja jūs to neliecināsiet, tad mēs arī to nezināsim. <laughs> Paldies par eh, šīm liecībām. Es gribu atgriezties vēl pie avi, Jā. ne tikai pie lielās Terēzes, to avilas Terēzes, Terēzes no ies, bet arī pie tikai pieminēta mazā Terēze, kas īstenībā arī bija tāda uzticīga avilas Terēzes un eh, Jāņa no Krusta skolniece, kas arī izveidota kā nu, savu lūkšanas eh, nu, sintēzi, izpratni, un ja par to runā, kā savā autobiogrāfijā kādas dvēseles stāsts, un uh, arī katoliskās baznīcas katehisms viņas definīciju par lūkšanu ir eh, paņēmis, un eh, es gribu vienkārši pie tās tagad eh, vērsties, nolasīt to, kā viņa saka par savu lūkšanas dzīvi, un tur ļoti svarīgi daži aspekti, kurus viņa vienkārši nu, divos, trijos teikumos formulē. Viņa saka tā, man lūkšana ir sirds savieļņojums, vienkārši skatiens augšup uz debesīm. Tātad vienkārši skatiens augšup uz debesīm. Pateicības un mīlestības kliedziens, tas ir kaut kas liels, pārdabisks, kas paplašina dvēseli un savieno mani ar Jēzu. Tātad šī nu, vienotība, šis gan ticības vienkāršs eh, skatiens, gan arī, mm, tā var teikt, nu, mīlestības sauciens, un eh, viņa bieži piedzīvoja uh, Tad tas gan eh, krīzes, gan, eh, gan ticības pārbaudījums, bet viņai bija šī pārliecība, nu, nē, paliekot eh, lūkšanā, es zinu, ka virs mākoņiem ir saule, kā tā turpina spīdēt. Viņa varbūt bija tik vienotā ar Dievu, ka iekšē lūkšana nebija tikai kāds laika posms viņas klostara dzīvē. Jūs zināt, ka Karmelītu klosteri aptur māsas no Karmelītu, 5 līdz 7 stundām lūdzās katru dienu ar dažādu veidu lūkšanām, caur Dievu vārdu, caur liturģiskām lūkšanām, caur evaharistiju, caur kluso lūkšanu, ka tāpēc, kāpēc e, nāves dažas māsas sacīja par e, svēto Terēzi no bērna jēs un svētā vaiga, ka viņa tā kā e, labā Dieva apsēsta, ka viņa praktiski nu, nepavadīja vairāk kā dažas minūtes nedomājot par Dievu, ka viņa, mm, ja tā var teikt, bija dieva būtiski tā kā, nu, piesūcināta, pārņemta ar eh, dieva lietām. Un, protams, tas ir iekšējās lūkšanas auglis. Tas ir arī viņas, varbūt, garīgo pārdomu un atmiņu auglis, jo viņa vienmēr iziet no savas eh, iekšējās pieredzes, izpratnes, un var redzēt, ka nu, šie vārdi, ko viņa rakstījusi, tā ir uzrakstīti tiešām tādā, nu, gara spēkā, uh, Tieši tas ļoti daudziem palīdz ziedina, jo tur ir autentiska lūkšanas pieredze. Viņa ir tāpēc arī nu, mīlestības skolotāja, mācītāja. Viņa eh, parāda, ka arī savā vecumā <laughs> klosteri viņa pavadīja tikai 9 gadus īstenībā, bet šo iekšējo lūkšanu, kā mēs redzam no viņas eh, autobiogrāfijas, viņa jau praktizē esot dabā, ejot ar tēvu zvejot, atceroties no, no vismazākajiem savas dzīves gadiem, viņa eh, saprot, ka īstenībā viņa vienmēr ir bijusi nu, dieva mīlestības ieskauta. Gan caur vecākiem, vecāku lūkšu, gan caur māsām, gan caur eh, dievkalpojumu, uz kuru viņa tika vesta. Tad, tad vecāki līdzdarbojās, lai šī dievišķā dzīve būtu viņā, un tā bija gluži dabīga atbilde, ka viņa vēlas būt tur, kur vislabāk un ar nedalītu sirdi var Dievu mīlēt. Uh, Un tāpēc tā nav absolūti bēgšana, bet viņas aicinājums ir tāds mīlestības atbilde Dievam, mīlestības pierādījums Dievam. Un arī atcerēsimies, ka viņa aiziet uz klosteri, lai lūgtos par grēcinieku atgriešanos un lai lūgtos par priesteriem, kā viņa saka. Tad viņa arī nebija utopiste, viņa labi redzēja problēmas, kas ir baznīcā, un saprata, ka tieši caur lūkšanu viņa, ieejot mātes baznīcas sirdī, tādā veidā varēs šajās jomās veicinot grēcinieku atgriešanos un lūkšanu par priesteriem, par viņu svētapšanu, vislabākā veidā palīdzēt. Tad, tad redziet, ko nu, bērns eh, jau par savu aicinājumu tad, tad, nu, sāk cīnīties jau 15 gadu vecumā, kad iet pie bīskapa, lai viņu atļauj, par to viņu runā pāvestam, un, un, un Dievs tikai iedot viņai 9 gadus klosterī, 24 gados viņa aiziet mūžībā, bet, bet kāda mīlestības pārveidotība – Tad, tad tas parāda to, ko Avēlis Terēze saka, ka lūkšana nav saistīta ar vecumu, ar laiku, ko mēs pavadām. Tas ir kaut kas vairāk kā e, cilvēciska nu, rīcība vai, vai vēlme. Tā tiešām nāk no Dieva, un mums to ir labi pieņemt kā tādu dāvanu, kas e, mūsos caur uzticību iekšēji lūkšanai turpina darboties, pārveidot un tos lūkšanas augļus. Mēs pat prūt, nenojaušam, kā Dievs mūs izmanto, lai šo mīlestību dāvātu citiem, atklātu, uzrunātu, palīdzētu. Un, eh, un tādā veidā dievišķā dzīve izplatās šī pasaulē tieši caur lūkšanas palīdzību. Tātad lūkšana, klusā lūkšana, tas ir kaut kas ļoti aktīvs, kas pārveido cilvēks un pārveido pasauli. Caur tevi tu dodies pie citiem cilvēkiem, jo tu caur tevi cilvēki redz Kristu, redz dzīvo baznīcu. Man nāk prātā tagad jau svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, tā doma bija tāda, kad eh, šīs pasaules eh, artērijas, tad, kas nes dzīvību, nes asinis, nes eh, skābekli, īstenībā ir vietas, kur lūdzās – Un tie ir klosteri, tās ir kongregācijas, tas dievam veltītie cilvēki, tās reiz varbūt arī draudzes, kur ir šī lūkšanas dzīve, kas uztur baznīcu, kas ļauj Kristum uh, dod iespēju darboties brīvi, jo tur ir cilvēki mīlestībā, ticībā, tur ir sadraudzībā, tur ir tās uh, kopienas uh, kur Kristus mīlestība triumfē, kur jau debesu valstība ir iesākusies. Un mēs nevaram to neredzēt, ja mēs aizbraucam, kur ir šīs lūkšanas kopienas, kad mēs satiekam cilvēkus, kas ir lūgušies. Es nezinu, kaut vai aiziet uz kapiem, pastaigāt pa kapsētu, pavisam drīz tuvojas arī nu, lūkšanu mēnesis par, par aizgājiem. Man vienmēr tas, eh, ja tā var teikt, apgaismo, palīdz, es ieju tādā nu, cita veida izpratnē, uh, Eh, es piedzīvoju Dieva mīlestību, kad es redzu visus šos aizgājušos cilvēkus, kas katrs savā veidā ir cīnījušies, tagad ir pie Dieva, viņiem ir iesākusies mūžība, un tas mazliet viņa relativizē mūsu, varbūt tādu neprātīgo skriešanu, mūsu izvēles, ir eh, nu, jākop dvēseli, kā Zenta Maunija saka, ir jāatrot laiks dvēselei, ir jābūt nomodā par savu dvēseli, tā ir jāpabaro tā, lai tā patiešām nu, justos paēdusi garīgi. Un, jo savādāk, kā Kristus saka, nu, ko tas līdzekļs cilvēks iemantos visu pasauli, bet dvēselē nodarīs kaitējumu, dvēselē nodarīs pāri. Un, manuprāt, dvēselē lūkšana ir kā balzāms, kā dziedināšana, kā tāda vieta, kur dvēselē mm, nu, ne tikai aug, ne tikai pārveidojas, bet jau bauda to godību, kas viņai atklāsies mūžībā. Jā, uh, mums ir jābeidz raidījums. Laiks bija par īsu, bet būs uh, tēmas nākamajām katehēzēm, kad varēsim turpināt. <laughs> bet varbūt jums ir, protams, noslēguma uh, lūkšana un svētība, bet ir varbūt kas, ar ko jūs gribētu pa, jā, pabeigt šo raidījumu. Es gribētu pabeigt, tāpēc, ka mēs runājam par uh, Anrī Kafarelu, kas pavisam, es tā ceru, būs atzīts arī par godājumu, par svētīgu un svēto, jo viņš ir lūkšanas pravietis, un es gribu noslēgt ar tādu lūkšanu, kas ir viņa beatifikācijas lūkšana, eh, kuru mēs arī katru dienu kā diemāts komandas lūdzamies. Debes tēvs, Tu izveidoji dziļi savā kalpa tēva Andrija Kafarela sirdī mīlestības savotu, kas viņu pilnībā saistīja ar tavu dēlu un iedvesmoja viņu ar lielu spēju liecināt par viņu. Kā mūsu laiku pravietis, viņš atklāja ikviena cilvēka cieņu un aicinājumu uz skaistumu. Jēzus vārdos, ko viņš saka katram no mums, nāc, seko mūs. Viņš iedvesmoja laulātos priecāties par laulības sakramenta lielumu, zīmi Kristus auglīgā mīlestībā pret baznīcu un viņa ja vienotībā ar to. Viņš parādīja, ka gan priesteri, gan pāri, tad laulātie pāri aicināti dzīvot mīlestības aicinājumā. Viņš bija atraitņu ceļvedis kā mīlest, parādot, ka mīlestība ir spēcīgāka par nāvi. Svētā gara mudināts viņš daudzus kristiešus pavadīja lūkšanas ceļā. Tavas netvairāmās mīlestības uguns sagūstīts, viņš kļuva par mājvietu tev, kungs. Dievs mūsu Tēvs, Svētākās jaunās Marijas, Dievmātes aizbildniecības dēļ, lai ātrāk pienāk tā diena, kad baznīca pasludinātu tēvu un arī kapela dzīves svētumu, lai katrs cilvēks saskaņā ar savu aicinājumu atklātu prieku, sekot tavam dēlam, svētā gara spēkā. Amen! Amen. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!